Leon kai capros. Therus en horae hote to dipsan empoiei, eis micran pegen Leon kai capros elthon piein. Eris donde tis protos auton piei, εκ τούτου δε προς φόνον affno de epistrafentes pro ston anapneusai eidon gupas egdechomenus hos an auton pese tuton kataphagein dia tuto illusantes ten extran epon creationes in hemas filus gnesthai e brom gupsi kai coraxin hoti tas poneras eridas kai tas philoneikias kalon estin dialuein epeide pasin epikindunon telos agusin